պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականապայթյունային մահացու վիրավորումներ են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Գեգամ Կորյունի Զաքարյանը, Սարգիս Գուրգենի Աբրահամյանը եւ Սարգիս Մհերի Մելիքյանը։ Զինծառայող Նարեկ Հայկի Հովեյանը ստացել է ականապայթյունային վիրավորում։ Նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության ամբողջարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի Էնզորամասի զինծառայողներ Գեգամ Զաքարյանը, Սարգիս Աբրահամյանը, Սարգիս Մելիքյանը հետմահու պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 21-ին այցելել է Ֆրանսիայի հանրապետության Վիլյորբան քաղաք եւ այդ մասնակցել Ֆրանսիայում Արցախի օրերի մեկնարկին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Իր խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ֆրանսիա մեզ համար բարեկամ երկիր է, Ֆրանսիայի ժողովուրդը եղբայրական ժողովուրդ, հավելելով, որ նման ընկալումը գալիս է դարերի խորքից եւ ապացուցվում է կոնկրետ օրինակներով։ Նախագահը խորհրդանշական է համարել Արցախի օրերի պաշտոնական բացումը Վիլորբանում որն ունի մեծ հայ համայնք եւ ամուր կապեր Արցախի հետ։ Բակո Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել Արցախին նվիրված ցուցահանդեսի լուսանկարների հեղինակին եւ կազմակերպիչներին մեր երկիրը յուրովի ներկայացնելու համար, հավելելով, որ աշխատանքը կատարված է այնպիսի բարձր մակարդակով, որ անցանոթ մարդուն հնարավորություն է տալիս ցանոթանալու Արցախին, մեր բնությանը, պատմությանը, մշակույթին, մարդկանց ու նրանց ներաշխարհին, ցանկություն եւ հետաքրքրություն առաջացնելով անպայման այցելելու մեր հանրապետություն։ Մեր այս միջոցառմամբ պաշտոնապես մեկնարկում են Արցախի օրերը Ֆրանսիայում։ Նման նախաձեռնություն Եվրոպայում իրականացվում է առաջին անգամ, ինչը կրկնակի պատասխանատվություն է մեզ համար եւ ավելի մեծ սպասելիքների տեղիք է տալիս։ Մենք համոզված ենք, որ ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն պատշաճ մակարդակով։ Համոզված ենք, որովհետև ունենք հայրենասեր հայրենագիտներ եւ հավատարիմ բարեկամներ, ովքեր իրենց ներգրավմամբ կսատարեն բոլոր նախաձեռնությունների հաջող կյանքի կոչմանը։ Հուսով ենք Արցախի օրերի կազմակերպումը Ֆրանսիայում իր կարևոր ռոման կունենա Ֆրանսիայի հետ Արցախի փոխգործակցության ընդլայնման գործում, ներկայացնելով մեր երկիրը, նրա պատմությունը, մշակույթը, տնտեսությունը եւ այլ բնագավառներ ֆրանսիական ու եվրոպական հանրությանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր մշտական աջակցությունը Արցախին եւ համոզված ենք, որ այսուհետ էլ միասնական ուժերով կանենք հնարավորը մեր հայրենիքի զորացման, Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամեացնության ամրապնդման ուղղությամբ։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, քաջառողություն եւ ամենայն բարիք։ Միջոցառման ժամանակ նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն մեդալ է հանձնել Վիլորբանի քաղաքապետ Ժան-Պոլ Բրետին եւ շնորհակալություն հայտնել նրան ու քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմին իրենց կատարած աշխատանքի համար, ինչը կարեւոր է քաղաքական, բարոյական, իրավական, մշակութային, մարդասիրական եւ այլ տեսանկյուններից։ Երկրի ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում միմիայն կամրապնդվեն, կնդլայնվեն ու կխորանան։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք նոյեմբերի 20-ին Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորի եւ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքների քաղաքապետներն ստորագրել են բարեկամության հրճակագիր։ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլի քաղաքապետ Միշել Ժերշինովիչը կարևորել է բարեկամության հրճակագրի ստորագրումը, ողջունել ազատ եւ ժողովրդավարական հասարակություն ստեղծելու եւ զարգացնելու Արցախի բնակչության հետեւողական քայլերը։ Ողջունի խոսքով հանդես եկել նաեւ Բերձորի քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանը, հույս հայտնելով, որ ապագայում ձևավորվելիք աշխատանքային օրակարգում մեծ տեղ կտրվի կենթանի շփումներին, եւ որպես առաջին քայլ ֆրանսիացի իր գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Բերձոր։ Պաշտոնական Բաքուն ողոք է հայտնել Ֆրանսիային այս երկիր Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի այցի դեմ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիկմետ Հաջիևի հայտարարության համաձայն Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Աուրելիա Բուշեզեն այս հարցով երեքշաբթի կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաշողովների համատեղ դռնփակ նիստը։ Նիստը վարել են Պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաշողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաշողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ազգային ժողովի մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն օրակարգում Արցախի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ֆինանսավորման հարցերն էին։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը նոյեմբերի 21-ին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի եւ ԱՄՆ-ում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի հետ միասին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ-ում, Կալիֆոռնիայի խորհրդարանականների եւ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այցելելով հայ առաքելական եկեղեցու Մեծիտանն Կիլիկիո Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարան, պատվիրակությունը հանդիպել է թեմի առաջնորդ Մուշեղ arczepiskopos Martirosyan-ի եւ թեմի խորհրդի անդամների հետ։ Կողմերը քննարկել են նոյեմբերի 23-ին կայանալիք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնի, ինչպես նաև Արցախի զարգացման ծրագրերի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Արայիկ Հարությունյանը բարձր է գնահատել թեմի մասնակցությունն ազգային նշանակության նախաձեռնություններում, պատվիրակությունն այնուհետև հանդիպել է Կալիֆոռնիայի նահանգային ասամբլեայի անդամներ Ադրին Նազարյանին եւ Լաուրա Ֆրիդմանին, ինչպես նաեւ Լոս Անջելեսի արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության ղեկավար Արամ Սահակյանին։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը Բերձորում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Քաշաթաղի շրջանի կրթության ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Շրջանի կրթության ոլորտի մասին զեկուցել ծառայակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Տեղեկացեք, այժմ շրջանում գործող 53 դպրոցներում սովորում են 2000 ուսանողներ եւ 28 նախապատրաստական խմբի կան։ Որոշ դպրոցներում աշակերտների թվի ավելացումը բերել է դասախոսանյացների պակաս։ Սրճան գիտություն եւ սպորտի նախարարը հատկապես անդրադարձավ փոքր թվով աշակերտներ ունեցող դպրոցներին, նշելով կարելի է տարածքում գործող առավել շատ աշակերտ ունեցող դպրոցը դարձնել զնակետային եւ միջին ու բարձր դասարանների աշակերտեր այստեղ աջակցել։ Նշեց, հանրապետությունը մասով կա բնագիտության առարկաների եւ օտար լեզուների ուսուցիչների տակած, որը խիստ տապտաբար է անդրադառնում կրթական համակարգի վրա։ Նշելով, որ դպրոցի առաքելությունը երեխաներին կրթելն է, Նարինե Աղաբայանը դիմելով տնօրեններին, որտորեց աշխատել հնարավորության սահմաններում բարձր գիտելիքները ցուցիչներ ընդունել աշխատանքի։ Նախարարի ելույթից հետո եղան արտադրումներ, առաջարկներ։ Որպես նաև այն մասին, որ Սերբիանում դպրոցների վերամիավորումը ծպերի բնակավայրերի քայքայման։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս տարի կարկուտը վնասել էր նաև Ասկերանի Խաչմաչամանքի այգիները։ Վնասվել էին նաև տնամերձ բանջարանոցները։ Գյուղացին բերք չի ստացել, բայց թևաթափ չի եղել։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այս տարի ոչինչ բան չկա։ Տանցքուն ձոր ընդհանրապես այս տարի չկա։ Պիտի աշխատես։ Որիշ ոչ մի պետք։ Առավոտը վերես կերն պիտի մտածես։ Ամեն ինչ, առանձնապահությունն այդ խոզաբուծությունն է, ես Բոստան, առավոտը վեյեսկերին պիտի մտածես։ Էս ինչը մնա, ոնց մնա եւ ինչա ստացվելու։ Խաչմաչուն բերքը միշտ առատել են։ Գյուղացիներն այստեղ աշխատում են առաջին հերթին գյուղումը թերքի սեփական զամբողը բավարար պահելու համար։ Հետո միայն ավելցուկը վաճարքի են հանում։ Ամեն ինչ էլ անում, կենքանը կանով վրա առնում չկլի։ Ձգտում եք դեռ։ Վերնա լծած, խե պիտի քիզ առնիս։ Պիտի աշխատես, դա ուրիշ վեշին բեր։ Խաչմաչում ենթակառուցվածքների խնդիրը լուծված է ռոկման ու խմելու ջուրը կա, ապահովված է բնական գազով, բնականաբար էլեկտրաֆիկացված է։ Գյուղապետ Ռաֆայել Գրիգորյանը իր տեսական հայացքով է նայում առայժմ չլուծված խնդիրներին, այդպիսի գյուղ չկա, որ խնդիր չունենա, ասում է բայց մեր գյուղում համայնքում համարյա թե մի շարք հարցեր լուծված է 240 բնակչությամբ գյուղի դպրոցում սովորում է 35 աշակերտ։ Զբաղվածության խնդիր, ինչպես համայնքի ղեկավարն է ասում, չկա։ Հիմնականում մարդիկ աշխատանքով բավարարված են, նրանք էլ որոնք մշտական աշխատանք չունեն, դուրսումն են աշխատում տարբեր անհատական մարդկանց մոտ։ Գյուղում իրականացվող աշխատանքների մեծ մասը կատարվում է Խաչմաչ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով, որն իր գործունեությունը սկսել է 2010 թվականից։ Եվ հիմնադրամի միջոցներով եւ մեր գյուղի բարերար Նորիկ Հարությունյանի միջոցներով գյուղը լրիվությամբ սալահատակվել է մոտավորապես 8000 քառակուսի մետր։ Ճանապարհը սալահատակվել է, եզրապատեր են կառուցվել, այն նոր խաղահարապարակը կառուցվել Այդքանով հիմնադրամի ու բարերարի միջոցներով նախատեսված ծրագրերը չեն եզրափակվում։ Գյուղամիջյան փողոցների մի մասը դեռ պիտի սալահատակվեն։ Գյուղում բոլոր պայմանները կան նորմալ ապրելու ու ընտանիք պահելու համար, ասում է գյուղապետը ու նշում, որ ապագայի հանդեպ էլ իր հույսերը գյուղի երիտասարդներն են մեծացնում երիտասարդներ ունենք, շարժը կա, աճի միտում կա, հույսով որ հետագայում լավ կլինի։ Բելալալայա այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Vegas-ն Արցախի համար կամ Vegas for Artsakh բարեգործական նախագիծը մեկնարկել է անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում Լաս Վեգասի հայությունը մշտապես կանգնած է եղել հայ զինվորի կողքին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին աշխարհով մեկ սփռված հայությանը համակած հայրենիքին օգնելու ցանկությունը միավորել էր նաև ամերիկյան Լաս Վեգաս քաղաքի հայությանը, հիմք դնելով Vegas for Artsakh բարեգործական ծրագրին։ Նախագծի համակարգողը արմատներով արցախցի Միքայել Հովանիսյանն է, ով Ամերիկա է տեղափոխվել Բաքվի հայտնի հայկական ջարդերի ժամանակ։ Օրերս նա եկել էր Արցախ այս ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների արդյունքները տեսնելու եւ հետագա անելիքներն ուրվագծելու նպատակով как это обычно бывает, как бы взрыв эмоций и взрыв готовности что-то делать для Арцаха среди Лас-Вегасовской. Ինչպես դա հաճախ լինում է, ապրիլյան պատերազմի օրերին հայրենիքից հեռու ապրողների զգացմունքները բուրն էին։ Շատերն էին հանդես գալիս օգնելու պատրաստակամությամբ, բայց հիմա կազմակերպության անդամները пассив վիճակում են։ Երբ պետք է ինչ-որ բանով օգնել, հավաքվում օգնում ենք։ Իմ այցի նպատակներից մեկը մեր կազմակերպությունն ակտիվ վիճակում պահելն է։ Եկել եմ շփվելու, իմանալու կարիքները, որ เป զի օգնությունը լինի նպատակային ու հասցեական։ Կազմակերպությունն այստեղ ունի ներկայացուցիչներ, ովքեր կապող օղակ են Արցախի ու Վեգասի հայ համայնքի միջև։ Միքայել Հովանիսյանի խոսքով նրանք են վերահսկում ձեռք բերվող ապրանքների ворակն ու բարեգործությունը հասցնում հասցեատիրոջը։ Խուսափելով այս այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մանրամասները հաղորդելուց Վեգաս որ Արցախ նախագծի համակարգողը նշեց միայն, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Նոյեմբերի 21-ին Սերժ Սարգսյանը Դիլիջանում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի պաշտոնական բացման կապակցությամբ կրթահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Վարժարանի բացման արարողությունը նվիրվել է Հայաստանի ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան հոբելյանին։ Նոյեմբերի 25-ին դրանում է նրա ծննդյան 60-րդ տարեդարձը։ Միջոցառումն ավարտվել է տոնական համերգով եւ հրավառությամբ։ Այսօր Արցախյան ազատամարտի հերոս ռազմական գործիչ ֆիզիկոս Լեոնիդ Ռուբենի ազգալդյանի ծննդյան օրն է։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման օրից նա, որպես ռազմական առաջատար գործիչ, գործուն կերպով մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին։ 1990 թվականի փետրվարից վարել է անկախության բանակի հրամանատարությունը կազմակերպել մի շարք շրջանների եւ հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը մասնակցել ազատագրական մարտերի։ Ազգալդյանը հետագայում իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել է Արցախի ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաներում։ 1991 թվականի հունիսին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ միասին նա ստեղծել է ազատագրական բանակ ռազմական կազմակերպությունը, որի գլխավոր հրամանատարը մնաց ոչ միայն իր կյանքի վերջը։ 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանում Տոնաշեն գյուղի մոտ նազո գնաց Տշնամու Դավադիր կրակոցներին։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Լեոնիդ Ազգալդյանի ծննդյան 75-ամյակի արթիվ ուղերձ եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. Նրա ղեկավարած անկախության բանակ եւ ազատագրական բանակ կամավորական ռազմական կառույցները նշանակալի դեր են խաղացել Հայաստանի սահմանների եւ Արցախի պաշտպանության գործում։ Արցախի մասին նրա հնչեցրած արտահայտությունը վաղուց մեզ համար դարձել է թևավոր խոսք ու կարկախոս. «Սա Հայաստան է եւ վերջ» այս կարճ բանաձևի մեջ խտացված են Լեոնիդ Ասկալդյանի ճշմարիտ հայրենասերի լուրջ գիտնականի եւ տաղանդավոր կազմակերպչի ողջ գաղափարախոսությունն ու դիրքորոշումը նրա իմաստալից կյանքի եւ իմաստավոր անմահության ողջ ուղին ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձում Մարզասերների համար Շախմատի աշխարհի գործող գավաթակիր Լևոն Արոնյանի հաջորդ մրցակիցը Գրանպրիի հերթական տուրում կլինի Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Պյոտր Սվիդլերը։ 5 տուրերից հետո առաջատարը Լևոն Արոնյանն է, ով ունի 3.5 միավոր։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան, հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան։ Տակություն։